To a hammer, everything looks like a nail. To an Uzi, Oof. everything looks like a watermelon. Kapita, Kapita, hinter mir Bratan, Russen, Arab, Sicher, Chalas, wir ticken anders, halbe für Fuffi und deine Leute und ich hol die Uzi, Kopfweg, Topfweg, Kokain kostet, Russen mit Makaron und dann Lakoste, schieß auf die Ratte, starr an dich Bratte, hol dir ne Kiste und gib dir die Kante, fick deine Mutter, du billige Bitch, ich will mir mein Hack, ob du willst oder nicht, du oder ich, miese Rapper, kriegen miese Kiefer, Treffer. Du kriegst am Schweiz, Ukrainer im Max weiß, guck wie ich abreiß, Kampfgeist, qualmende Reifen, brandheiß mal diese Rapper, klar, klar. Fick dein SLK, K. renn wie Benzema, Ma. Vor SLK. bra bra bra, mach die Uzi, was bist du Tudi? Ich geb dir halb vom Puffi. Oder bist du ein Tori? Tori. Dann bin ich ein Honig. Honig. Red nicht zu Pico, wo ist deine Gang cool? Ist deine Gang cool? Ah, ist deine Gang cool? Hey, voll Flügel, lass mal dein Red Bull, lass mal dein Red Bull. Ah. Oh, lass mal diese Muschi-Ticker, Muschi-Ticker. Bra bra bra mati uzi, Dicker. Bra bra bra mati uzi, bra bra bra bra bra mati uzi, Dicker. Bra bra bra mati uzi, bra bra bra bra bra mati uzi, Dicker. Bra bra bra mati uzi, bra bra bra bra bra mati uzi, Dicker. Bra bra bra mati uzi, bra bra bra bra bra mati uzi. Links außen Alaba. Ach, ach, mit Rückfahrkamera, Kickdown mit Panama. Bra! Oh bra, ich bin blau so wie Avatar. Schieß auf Justin Bieber, Bieber. Anzug AC Milan, Milan. Bratan, ich will lila. Bratan, Bratan, ich will lila. Hol deine Achis, hol deine Achis. Berlin und ich Paris, Berlin und ich Paris. Kapital und ich Karis, Kapital ich Karis. Mollis auf Nazis, Mollis auf Nazis. Haze, Kilos, Haze, Brothers Hubble, Brothers Hubble, Kuckuck Clan, Kuckuck Clan. Meine Gang fickt alles. Kuckuck Habibi, Berlin, meine City. Vladimir Putin, Claire Rapper, was du ziehst. Profit, Para, Para, Kapital, ich bin Profi, Baba, Profi, Baba. T-Shirt L, T-Shirt L, Pulli M, Pulli M, Kugel, Hagel, Kugeln, ich sag muss Muschis, yeah. Red nicht zu Pico, wo ist deine Gang cool? Ist deine Gang cool? Ist deine Gang cool? Hate verleiht Flügel, lass mal dein Red Bull, lass mal dein Red Bull. Ah. Oh, lass ma diese Muschi tikka, Muschi tikka. Bra bra bra mach die Uzi, tikka. Bra bra bra mach die Uzi, bra bra bra bra bra mach die Uzi, Bra bra bra mach die Uzi. Brahmatyuti, Brika. Bra bra Brahmatyuti, bra bra bra bra Brahmatyuti, Dika. Bra bra Brahmatyuti, bra bra bra bra Brahmatyuti, Dika. Bra bra Brahmatyuti, bra bra bra bra Brahmatyuti, Dika. Bra bra Brahmatyuti, bra bra bra bra Brahmatyuti. Bra bra Brahmatyuti, bra bra bra bra Brahmatyuti, Dika. Bra bra Brahmatyuti, bra bra bra bra Brahmatyuti, Dika. Bra bra Brahmatyuti, bra bra bra bra Brahmatyuti.